Եթերում օրացույցն է։ Այսօր նոյեմբերի 28-ն է, տարվա 332-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1912-ին Ալբանիան հռչակում է իր անկախությունը Օսմանյան կայսրությունից։ 1974 թվականի հենց այս օրը շահագործման հանձնվեց Երևանի Ռուսիա կինոթատրոնը։ Համարվում է Երևանի ամենամոդեռնիստական կառույցներից մեկը։ Կառույցի ճարտարապետներն են Արթուր Թարխանյանը, Սպարտակ Խաչիկյանը, Հրաչյա Պողոսյանը, ովքեր 1979 թվականին կինոթատրոնի նախագծի համար արժանացել են Խորհրդային միության նախարարների խորհրդի մրցանակի սեփականաշնորվել է 2004 թվականին, 2006 թվականին կառույցի մի հատվածում բացվել է Ռոսիա առևտրամշակութային կենտրոնը, որտեղ իրականացնում է կենտրոնի միայն մեկ գործառույթը՝ առևտուրը։ Նախկինում կինոթատրոնի տարածքում եղել է Երևանի ամենահին շուկաներից մեկը՝ Սև շուկան։ Շինարարական աշխատանքները սկսվեցին 1970-ականների սկզբին։ Շինարարությունը դժվար էր ընթանում, քանի որ նախագիծը շատ մոդեռնիստական էր եւ շինարարների համար անսովոր։ Նախագծի հեղինակները նրանց աշխատանքը հեշտացնելու նպատակով պատրաստեցին կառույցի մեծ մանրակերտը։ Կինոթատրոնի բացումը տեղի ունեցել Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության կենտկոմի պլենիումի նիստով, որը վարել է առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը։ Կինոթատրոնում ցուցադրվել են Մխիթար Սպարապետ վեպի հիման վրա Էդմոնդ Քյոսեյանի կողմից Մոսֆիլմում նկարահանված հուսոաստղ ֆիլմը, Վերադարձ դեպի Արարատ եւ այլ ֆիլմեր։ 1978-ին կինոթատրոնում տեղի ունեցել համամիութենական կինոփառատոն։ Կինոթատրոնն ունի երկու մեծ դահլիճ՝ 1600 եւ 1000 նստատեղով։ Երկու հարկանի մասում, որտեղ այժմ առևտրային սրահներ են, եղել է եւս մեկ սրահ 280 նստատեղով։ Մյուս մասերում գործել են ցուցասրահներ, պարասրահներ, սրճարաններ։ Ռուսիան եղել է լիարժեք մշակութային կենտրոն։ Կինոթատրոնը բազմաֆունկցիոնալ համալիր էր բաղկացած 3 հիմնական մասերից՝ չափսերով տարբեր, բայց միևնույն կաղապարով երկու դահլիճներ։ Դահլիճների տակ բաց տարածք, որտեղ տեղակայված են ցուցասրահներ, սրճարան, բար, տոմսարկղեր։ Այս տարածքով կարելի էր անցնել նաև փողոց առանց կինոթատրոն մտնելու։ Հենց այս դրսի ու ներսի կապն էլ համարվում է հետաքրքիր լուծումներից մեկը։ Սրահները զարդարում էին նաև քանդակագործներ Երվանդ Գոջաբաշյանի, Հենրի Էլիբեկյանի, Օհան Պետրոսյանի, Հմայակ Բդեյանի քանդակներն ու կտավները հետագայում հանվել ու կոտրվել են։ Կինոթատրոնը պետք է անվանվեր Այրարատ կամ Նոյան տապան, սակայն անվանվեց Ռուսիա։ Հետագայում Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին այն վերանվանվեց Այրարատ։ 2006 թվականին շենքի սեփականատերը Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին Այրարատ վերանվանված կենտրոնը կրկին անվանել է Ռոսիա։ Այսօրը պատմության մեջ 1989-ի այսօրը Խորհրդային Միության Գերագույն խորհուրդը լուծարեց իր Վոլսկու կոմիտեն Արցախում։ 1991-ին Հարավային Օսիան հրճակում է իր անկախությունը Վրաստանից։ Այսօրը ծնվել են 1632-ին ֆրանսիացի երգահան, ջութակահար եւ դիրիժոր Ժան-Բատիստ Լյուլին 1820 թվականին գերմանացի փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Էնգելսը 1880-ին ռուս պոետ Ալեքսանդր Բլոկը 1881 թվականի այսօրն է ծնվել ավստրիացի գրող ու գրաքննադատ Ստեֆեն Ցվայգը 1911 թվականին նկարիչ Կարապետ Տիրատուրյանը 1923 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Գլորիա Գրահեմը 1927 թվականին հայ ռեժիսոր Սուրեն Արաքելյանը 1950 թվականին ամերիկացի դերասան եւ ռեժիսոր Էդ Հարիսը 1953 1985 թվականին ռուս շախմատիստ գրոսմայստեր Եվգենի Ալեքսեևը այսօրը տոնում են Ալբանիայում, Արևելյան Թիմորում եւ Պանամայում այսօր անկախության օրն է։ Բուրունդիում եւ Չադում հանրապետության օրը։ Իրանում այսօր նավատորմի օրն է։ Այսօր նոյեմբերի 28-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 33 օր։